Book 2 87 87 87อดีตการของกริยาช่วย Yardımcı fiillerin geçmiş zamanı 1 Tarz fiillerinin geçmiş zamanı 1 เราต้องรดน้ำดอกไม้ Çiçekleri sulamamız gerekiyordu. Çiçekleri sulamamız gerekiyordu. เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Evi toplamamız gerekiyordu. Evi toplamamız gerekiyordu. เราต้องล้างจาน Bulaşıkları yıkamamız gerekiyordu bulaşıkları yıkamamız gerekiyordu. คุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า Hesabı ödemeniz gerekli miydi? Faturayı ödemeniz gerekti mi? คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า Giriş ödemek zorunda kaldınız mı? Giriş ödemek zorunda kaldınız mı? คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า Bir ceza ödemeniz gerekti mi? Bir ceza ödemeniz gerekti mi? ใครต้องการลาจากกัน Kim veda etmek zorundaydı? Kim vedalaşmak zorundaydı? ใครต้องการกลับบ้านก่อน Kim eve erken gitmek zorundaydı? Kim eve erken gitmek zorundaydı? ใครต้องนั่งรถไฟ Kim trenle gitmek zorundaydı? Kim trenle gitmek zorundaydı? เราไม่อยากอยู่นาน Uzun kalmak istemedik. Uzun kalmak istemedik. เราไม่อยากดื่มอะไร bir şey içmek istemedik. Bir şey içmek istemedik. เราไม่อยากรบกวนคุณ Rahatsız etmek istemedik. Rahatsız etmek istemedik. ตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ Şimdi telefon etmek istiyordum. Şimdik telefon etmek istedim. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ Bir taksi çağırmak istiyordum. Bir taksi çağırmak istedim. ที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน Çünkü eve gitmek istiyordum. Çünkü eve gitmek istiyordum. ดิฉันคิดว่า Hanımına telefon etmek istediğini sanıyordum. Hanımına telefon etmek istediğini zannediyordum. ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Bilinmeyen numaraları aramak istediğini sanıyordum. Bilinmeyen numaraları aramak istiyorsun? Zannediyordum. ดิฉันคิดว่าคุณอยากสั่งพิซซ่า Bir pizza ısmarlamak istediğini sanıyordum. Bir pizza ısmarlamak istediğini zannediyordum.